Iraia Kamaika gaur asteazkena da eta hau berrion albistegia duzue, berriozar erratiaren albiste emankizuna. E, berriozar erratiaren saioak e, martxan, Ostegun honetan bertan, arratsaldeko seiretatik zazpite erdik arte, edo bitarte euskal musika izenez ezagutzen den programaren lehenengo saioa aitzeko parada izango dugu. Ostira aldiz, gaueko bederatzietatik amaikak arte berriozar de fiesta programa izenekoa. Ez el eltsoko aste hartetan, zortzi terdietatik bederatziet beratzi terdietara igarriko dena. Gainontzeko programak urrirako izango itugu entzun Entzuten zabiltzaten kaixo berriozar magazina astelenetik ostiralera goizeko bederatzitatik aurrera airean izango dugu. Larun batete igandetan goizeko amaiketatik aurrera kaixo asteburuak kaixo berriozar magazineko elkarrizketen bilduma eginen du. Euskararen asteaz disfrutatzeko dena prest. Irailaren amaseitik hogeita batera ospatuko da Euskararen astea berriozarren, egun potoloa larun batarekin lotu delarik. Asteko, pro, asteko programazioa kalean da dagoeneko. Hortxe, programaren birpasoa. Iraiak amasei, astelena seiterritan, kirola Euskaraz lantzeluze parkean, espinin, joseikan, budo eta training eiteko aukera izango dute. Bai, e, iraiak azte artearekin, ez e, arratzaldeko zazpietan, e, zita, e, situazioan dele euskera enberriozar izeneko itzaldia e, Rosa Ramosen eskutik e, e, kulturgenean izanen da, gaztelaniaz. Horixe eta iraiak emezortzia asteazkena seiterritan, aur gazte talduen dako jolasak izango dire Euskal Herri plazan. Bai, eta iraiak eh, meretxi ostegunarekin, e, eh, arratzaldeko seit ardietan, e, eh, gartzot filmaren proiektua eta sortxietan, solasaldia asisko urmenetarekin kulturgunean ere bai. Eta iraiako gehi, ostirala amaiketan mendialdea bigarren eskolakoek, jolasak eta herrikirolak eguzki plazan. Eta sortxitardietan e, eh, Euskal Triki poteoa kaleberri tabernatik eh, abiatuko dena. Iraiako gehiago bat larumata egun potoloa izango dugu Euskararen eguna. Euskal Herria plazan eguraldi badu, hilarri parkean eh, izango dena. Amaiketan kale jirak, lantze luzetik erraldoiak eta gaitariak, emaleen plazatik fanfarrea eta hankapaloak, eguzki plazatik joaldunak eta kolektiboen erakus tokiak izango direnak. Bai, eta amabietan ekitaldi nagusia? Ordu biterdietan Euskaldunen bazkaria, txartela kale eta herria eta bernan baita uzalor aeka e euskaltegian selga izango dire, aurrentzako bost eurotan eta alduentzako zortzi eurotan. Eta arratzaldeko lauetan taldeetako jolasak. Eta bostetan, kuadrien arteko ikuskizun desafioa. Eta bukatzeko saspietan kontzertuak e, kous eta baserritaz de taldeen eskutik. Nafarroako Unibertsitate Publikoak eh, amalau beka eskaintzen ditu berreozarko mendialdea ikastetxe da, ikastetxean adin txikikoen segizio programa bat egiteko. Urretxindorra programan parte hartzeko Nafoarrako Unibertsitate Publikoak hamalau beka eskaini ditu lehen ezkuntzako sigarren mailan dauden gaztetxoak lagundu asmoz. Bekadunaren funtzioak hiru izango dira bereziki. Laguntza, erreferentzialtasun positiboa erakustea eta gaztetxoak izartena naizkulturan barneratzea. Programaren irugarren edizio izango da urtengoa eta mendialdea bat eta bi eskoletan burutuko da. Urrutik maiatzera bitarte. Iraiaren hogeian amaitu amaituko da beken eskabidea aurkezteko epea. Kirolaz mintzatzeko unea orain eh, Berriozar Futbol Klubeko erregionala taldeak eh, larun bat honetan denboraldi berriari ekingo dio. Denboraldiaren lehen partida urkoieneko Kirol Sport taldearen kontra jokatuko du Berriozarko talde erregionalak. Berriozarren bertan irailarek, irailak hamalauko lautardietan jokatu do, jokatuko da norgeiagoka. Pasa den urteko denboraldian, Kirol Esportek sigarren postua lortu zuen sailkapen orokorrean eta amalaugarren postua aldiz berriozarko taldearentzat izan zen. Eta hortxe ditugu berriozarko futbol klubeko erregionala den taldeko entranatzailearen hitzak. Eh, bueno, pues eh, la pretemporada, eh, bien, estamos con mucha ilusión, eh, porque los chavales la verdad es que están trabajando muy bien, y bueno, hemos hecho una pretemporada bastante bien. Llegamos a, al primer partido no al 100%, pero creo que llegamos en una situación bastante buena. Y luego para el partido, pues lo que he dicho, con mucha ilusión, con ganas de empezar la competición y bueno, pues eh, los chavales con muchas ganas de hacer las cosas bien. Mendizaleak taldea bono zorrotzera joanen da datorren igandean. Berriozarko mendien lagunak denboraldi berria estrenatze aldera bono zorrotzera ateraldi bat antolatu dute justuki mila amazazpi metro dituen mendibatera. Ateraldian parte hartu nahi izan ezkero igandean goizeko beratzetan eguzki plazara hurbildu. hasi, zer kontatzen digu eguraldiko predikzioa. Beno, ba, Xabi ba, dirudien ez gaur, zerua odeitxu edo oso odeitxu egongo da. Eurei txiki ertaina eh, egingo du eta ipar edo ipar mendebaldeko aizea ul bizia ibiliko da. Temperatura maximoak nahikoa jaitsiko dira. Música Eta hau izan da guztia gaurko albistegiari dagokionez, informazio gehiago datu zen orduetan berriozar erratiaren sintonian, FMko eun punto sortzean, edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.